الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاهر uzvišenom stvoritelju Neka je salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Molimo gospodara da nas počasti korisnim znanjem, da nas sačuva od onoga znanja koje neće nam koristiti na ovom i budućem svijetu i da nas milošću svojom uvede među svoje čestite robove. Amin. Samom početku ću vas zamoliti da se sjetimo Fatihom i dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitam. Ridaj lillahi al Mi smo došli do desetog poglavlja u knjizi o znanju. I prije nego što počnemo čitati, samo da spomenem jedan kuranski ajat u kojem uzvišeni stvrtelj kaže وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Upitajte one kojima je dato znanje ako ne znate. Ovaj kuranski ajet sadrži naredbu dvijema kategorijama koje u biti treće nemaju. Ljudi su ili znaju ili ne znaju. Naredba je onima koji ne znaju da pitaju one koji znaju. I ujedno je naredba onima koji znaju da pouče one koji ne znaju. nisam bio ovdje u Bosni i Hercegovini, ali su mi prenijeli kada se ovo desilo u Visokom, što je znanje. Nisu sve televizije prikazala, ali je jedna rečenica pokazala koliko je onaj otac koji je izgubio, jel, muž koji je izgubio suprugu i otac kojem su djeca ranjena, koliko on zna gospodara. Kaže mi osoba koju vjerujem da je svojim ušima čula i gledala na televiziji kada su imali intervju sa njim kratak. Pitaju ga šta kažete na ovo i očekuju da čovjek počne proklinjati sudbinu, govoriti krivi ovaj, krivi ona. Samo jednu rečenicu koju je rekao. Naravno, to je samo jedna televizija i to televizija koja nije nije hvala dragom Bogu usmjerena protiv onih vrijednosti koje mi nosimo. Samo jednu rečenicu rekao, moja supruga je šehid. Ona je preselila braneći svoju djecu. Zamisli koje je to znanje iz tog čovjeka. Ja ne mislim da on ima, nije ima, jel? Nije običan čovjek. Sigurno nije običan čovjek. U tom trenutku. Jer čovjek se ne prepoznaje prema onim trenucima koje je on osmislio, nego prema onim trenucima koji su njega osmislili. Kako? Ti kada odreaguješ na prvu, to si ti. To je tva prava priroda. I zbog toga je Resulullah s.a.v. i rekao, sabu strpljenja je prilikom prvog i kategorija ljudi, i to je vrlo bitno da znamo, koja neće polagati račun kod uzvišenog gospodara je innema juafa sabirune eđravum i gajri hisab. Oni koji su se strpili dobit će svoju nagradu bez polaganja računa. Nema za oni koji su strpili, nema polaganja računa. I mene je zaista, nisam bio, bio sam van Bosni, ali kada mi je, onaj, kada su mi ispričali to zaista, sad sam se, onaj, da kažem, naježio od, od, od poštovanja prema tom insanu, a nisam ga ni vidio. Ovo poglavlje je ilmu al wal Znanje je to koje treba prethoditi svakom govoru i svakom postupku. Imam Buharija odmah kaže, prije nego što bilo šta kažeš i prije nego što bilo šta uradiš, moraš znati da li je taj postupak dozvoljen ili je zabranjen? Da li je taj postupak tvoja obaveza ili je nešto što možeš učiniti, a i ne moraš? I vrijednost djela u biti. Vi znate da je u nijetu. I nijet je iskrenost, u nijetu je duh svakog djela. Duša svakog djela. E sada ovdje imam Buharija kaže moramo znati šta je šta. I na tome sam insistirao kada sam vam govorio dajte da mi ne dozvolimo da druženja ovdje budu na nivou onih koji slušaju, nego da budu na nivou onih koji razumijevaju i primjenjuju. Pa smo kazali prošli put hadis Rasulullah sallallahu u kojem kaže ko kaže sto puta subhanallahi wa bihamdihi naveče kada legne ili kada omrkne i ujutru kada ustane niko neće donijeti na sudnjem danu bolje od onoga što je on doni. To pitanje primjene odmah nakon što je ovaj naslov donio imam Buharija, kaže li kauli Allahi ta'ala, jer je uzvišeni gospodar rekao, fa'lam ennehu la ilaha znaj da nema drugoga Boga osim Allaha. I prvo je spomenuo znaj, pa je onda rekao la ilaha Banalan primjer, samo da približim. U ovom trenutku za nekoga od nas može biti izvan ove prostorije neko dobro za koje on uopće ne zna. To dobro je činjenica, istina je tamo, dešava se. Dobro za njega. Da li će mu išta pomoći što se to desilo? Ako on nije bio taj koji je znao. I to je onaj primjer koji sam vam navodio pretrošli put, mislim, ili možda ranije, kada je onaj gramatičar išao s plavom, pa ga pita, pa pita splavara, znaš li ti gramatiku? Kaže, on ne zna. I kaže, prošlo ti je pola života. Pa ga pita dalje, znaš ti poeziju? Kaže, ne znam. Kaže, prošlo ti je čitav život. Ova njega pita, znaš li ti plivat? Kaže, ne znam. E, kaže, prevrni je splav, kaže, tebi je otišao isto čitav život. To je ono znanje koje će nam koristiti. To je ono znanje kojima svoja srca oplemenjujemo, kojima, kojim svoje duše čistimo, kojim svoje postupke činimo sličnim, sličnim, ne može biti identično postupcima Resulullaha sallallahu alaihi U svakom aspektu života. I porodičnom, i poslu kojeg obavljam. Svaki aspekt života pokušavamo, što kaže jedan alim, oponašam plemenite iako plemenit nisam. Ne bil me Allah među njih proživio. To je osobina. Dalje kaže, febede ebil in. Gospodar počinje sa znanjem u ovom ajetu. Znači, poglavlje, znanje prije govora i djela, zbog riječi uzvišenog gospodara, znaj da nema drugoga Boga osim Allaha. Pa je počeo sa znanjem. Kaže jedan lijep stih, kaže kun ma Allah, budi sa gospodarom, tar je mak. Vidjet ćeš da je gospodar sa tobom. kul, sve drugo ostavi. Wahadir tamak. I oprezan budi da te protivi tvoji ne savladaju. I onda dalje nastavlja, da vam ne citiram na arapskom, kaže, ko ti može uskratiti ako ti Allah dadni? A ko ti može dati ako ti Allah, ako ti Allah uskrati? Dalje kaže imam Buharija, ulema, učenjaci su nasljednici Božjih poslanika. Jer su Božji poslanici warrathul ilm prenijeli sljedećim generacijama znanje. Ovo je hadis koji bilježi Tirmizija koji je vjerodostojan. I Rasulullah kaže, ulema iza sebe nije ostavila dinare i dirheme. Ostavila je znanje. I dalje Imam Buharija uzma taj hadis, men ahadahu ahada bi wafir. Ko uzme znanje od ulemi, uzeo je veliki udio, uzeo je ono što je značajno, što je bitno. I kada govorite o dva aspekta, o odgoju i obrazovanju, ulema bez izuzetka, govori o tome da čovjek mora u najmanju ruku, mora imati učitelje u onim stvarima bez kojih ne može obavljati namaz, učiti musaf i sve one detalje koji su mu obavezni. Odgoj, mogu je dobiti to od roditelja. Pa nije morao tražiti Obrazovanje. I zbog toga ranije se pitalo šta čovjek sve treba znati. Vi to znate. Ako čitate prije par stoljeća knjige, pa kaže da bi čovjek bio mu fesir, komentator Kur'ana, mora znati to, mora znati to, mora znati arapski jezik, mora znati Kur'an, mora znati, ne znam, propise fikske, mora poznavati. Međutim, danas se više mi ne pitamo šta to trebamo znati. Šta se danas pitamo? Bojno? Šta završio? Ja, koju diplomu imaš? Dobro. Ja. šta, šta sad pitam? Danas se pitamo koje stvari ne smijemo ne znam. Jer toliko je napredovala znanost, toliko informacija imate. Da čovjek u biti treba razlučiti šta je to toliko bitno da ne smijem to ne znati. Znači da moram znati. Dalje kaže imam Buharija i ovo je hadis koji mene posebno raduje večeras zbog nas ako voda. Kaže وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا Ko krene na bilo koji put na kojem traži znanje, bilo koje znanje, naravno, znanje koje, ga vodi onom njegovom cilju. Kaže poslanik sallallahu ve sellem ovaj hadis bilježi iman muslim sehel Allahu tariqan taripan al janna Allah dragi mu olakša put do dženneta ovaj put na kojem smo mi danas imate ljude koji su hvala dragom gospodaru došli večeras ovdje i možda Allah dadne radi njihovih dova da nas svi u gospodar daruje znanjem i daruje iskrenošću ako Bog da. To ne mora biti onaj koji govori. Vjerujte mi, jedan džemat na koji imaju lijepe običaje, kaže kad jedan govori, njih po četverca idu, razgovaraju sa ljudima. Kad jedan govori, znate što ova trojica druga radi? Uče do. O tome smo, nekoliko puta sam govorio. Kad dođeš negdje na hudbu, pokušaj Allaha ti dragog, pokušaj pa vidi da li će imati efekta. Moli gospodara da dadne da hatim koji se popeo na mimber da lijepo govori. Kogod da je, Možda ti je antipatičan. Ostav to po strani. Reci ja molim te tvoj rob. Molim te, niko ne zna da te molim. Dadni mu da koristi ovim ljudima koji su došli na džumu. I pogledaj. Ali nemoj to samo jednom uraditi. Nek to bude tvoj običaj. Jer smo rekli, pazi šta misliš. Jer tvoje misli postaju djela. Pazi kako djeluješ. Jer tvoja djela postaju šta? Običaj. Pazi kakve običaje imaš jer to postane tvoja priroda. Samo kritikuje, Ne valjam ovaj, ne valjam onaj. Dobro, niko ne valja, jel ti valjaš? Tu To ako niko ne valja, to je samo pokazatelj da u tvojim očima je priroda, jel? Ljudi loša. Čuvaj se, kaže, loših običaja, jer loši običaji postaju tvoja priroda, a tvoja priroda će odrijeti kuda ćeš i gdje ćeš završiti. Džennet ili džehennem zavisi od onoga kako Resulullah s.a.v. kaže svaki put kaže kada učiniš dobro djelo bijela tačka dođe na tvoje srce i svaki put kada učiniš loše djelo crna tačka dođe na tvoje srce i na kraju kaže Resulullah i to je trenutak smrti kada se konačno odredio šta si i ko si kaže Resulullah ili srce bude bijelo žestoke bijeline, ili bude potpuno crno zato čovjek treba to uvijek imati na umu. Dalje kaže Imam Buharija وقال جل ذكره rekao je uzvišeni Allah innema yakša Allahe min ibadihi ulama Allaha se od, robovi, od robova njegovih boje samo oni koji su učeni. Ovdje da kažem najkraća i naj rekao bi, ne samo najkraća nego definicija koju zaista možeš uvijek u životu uzeti za vodilju. Allaha se odrobova njegovih boje samo oni koji su učeni. Ovdje nam je gospodar rekao, kogod se gospodara ne boji. Što naš brat kaže, može imati koju god hoće diplom. On nije učen. I zbog toga jedan je pjesnik rekao Ala kadri ilmi mer i jaudumu Haufuhu, Onoliko koliko se čovjek uzvišenog gospodara boji. Onoliko koliko se čovjek onoliko koliko je čovjek svjestan gospodara, njega se boji. Imate danas situaciju da ljudi koji imaju visoke diplome naplaćuju, naplaćuju ispite, varaju ljude kojima radi projekt, lijekove daju najskuplje onome dedi siromašnom koji dođe sa penzijom od 300 maraka. Dva lijeka, jedan šest maraka, jedan 26. Ni pet, ni šest, daje na dvadeset 26. Dovoljno je čovjeku znanja. Dovoljno da se boji Allah. Tako mi gospodara neme, nepismene, ne zna čitati, pisati možda. Kod Allaha će biti proživljena kao među učenjacima. Zašto? Zato što se bojala dragog Boga. Odgajala svoju djecu. Posvetila se njima. A bit će oni koji nose najviše diplome. Zašto? Ali malo, malo pa učini takve stvari koje se normalan čovjek stidi da ih na ovome mjestu. Dalje kaže imam Buharija وَمَا يَعْتِرُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Ove primjere koje navodi, a sura je ova Ankebut, sura Pauk, neće razumjeti osim onih koji su znalci. Vi znate da je u suri Ankebut spomenut spomenut Pauk, odnosno spomenuta ženka Pauk. U vrijeme Resulullah sallallahu alaihi wasallam nije se znalo i nije se moglo utvrditi kojeg je roda Pauk, jel? Pa je bilo ono kao u onoj anegdoti Kaže, kako ćeš znati li riba muško ili žensko? Kaže, baciš joj nešto, pa ako je pojeo, onda je muško, ako je la, onda je žensko. Uzvišeni gospodar kaže u Kur'ani Kerimu od ladine tehadu min duni lahi ja Primjer oni koji mimo Allaha uzmaju zaštitnike. Subhanallah je primjer pauka. Ovdje je spominuta ženka pauka. Jer je ona ta koja plete mrežu. I subhanallah, ovaj primjer, naravno mogli bi ostati sat vremena pa govoriti o tome. Ali gospodar kaže, zaista je najslabija kuća, kuća pauka. Vi znate da danas se zna da su te niti paučine jače od željeza. I onda je primjer taj, malo, treba ga pojasniti. Međutim, činjenica je da paukova kuća nema ni krova ni zidova. Jel tako? Ne štitite od hladnoće i toplote I zna se da ženka u određenim trenucima pojede mužijaka i onda je gotovo. Znači postoje stvari, to je kuranski ijeđaz i o tome se može opširno. I zbog toga gospodar kaže i ove primjere će razumjeti oni kojima je dato znanje. Dalje kaže Imam Buharija وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ Naravno, najbolje bi bilo da se možemo zaustaviti kod ovih ajeta, barem desetak minuta. Svaki ovaj ajet zaslužuje. Ima takve, takve poruke ima, da bi u desetak minuta mogli barem neke stvari reći, ali nema vremena pa ćemo malo, malo brže. Kaže gospodar, ovo je sura Mulk, stanovnici džehennema, u džehennemu su. I kažu, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ I rekoše da smo mi slušali, au nakilu ili razumijevali. Ma kunna min ashabi sa'ir, ne bismo bili od stanovnika stanovnika džehennem. Ovdje je jedan detalj. Svako od nas ima dar gospodara koji se naziva razum. Nas je gospodar razumom odvojio od životinja. Danas ono što se dešava u stvarnosti našoj takozvanoj modernoj, suvremenoj stvarnosti jeste pokušaj da se čovjek dovede na nivo hajvana. Da se njegovim instinktima, da se njegovim potrebama, strastima, prohtjevima dadne primat u odnosu na razum. Banalan primjer, doktor kardiovaskularni hirurg Sjednete sa njim za stup. Vidite da jede vrlo malo. Vidite da izbjegava hranu koja je masna. Pa kaže zašto? <laughs> Zato što on zna kakvi mu na to dolazi. Banalan primjer. Ali ćete vidjeti na televiziji da vam reklamiraju hranu koja samo ubija čovjek. I nažalost, ljudi, zbog čega? Jer daju primat nekim drugim dimenzijama, zaboravljaju to. Dobro, dalje kaže uzvišeni gospodar وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Naravno, ovo je, ovo je kuranska, kuranski ajet koji nam govori o tome da zaista trebamo pokušati onoliko koliko možemo ići ono što smo kazali sa nivoa onoga koji samo sluša predavanje na nivo onoga koji piše koji zapiše hadis dokle god ne vidim da imate interes ja nisam zadovoljan s tim. Zapiše hadis, zapiše izreku. Pa onda pošalje prijatelju, pa razgovara, pa diskutuje. To je traženje znanja. Nema traženja znanja bez toga. I onaj, kaže imam šafi, ako osjeti slast traženja znanja, bit će mu draže sjelti u znanju nego u svim drugim stvarima. Votalen nebiju sallallahu alaihi sallam i rekao je vjerovjesnik sallallahu, ovo je samo znači uvod i on uvod ove stvari sve spominje, Onaj kome Allah želi dobro, dadne mu razumijevanje vjere. Me yuridillahu bihi hajra yufaqihu fid din. E sada, naravno, ovdje imate kako, kako doći do znanja. Odmah imam i Buharija, hadis dalje citira wa innama ilmu bit ta'allum. Znanje dobijaš učenje. Nema šuplje priče. Bježite od toga. Danas jedna od bolesti u prezentiranju učenja Islama jeste da vam prezentiraju to ljudi koji nemaju svoje učitelje, nego su uzijeli knjige pa čitali. I što onda radi? Zamislite da vam dođe doktor kod kojeg ste prijavili svoje dijete, kaže i dovede sina ili kćerku, kaže eto ja sam sam učio anatomiju, nemam ja diplomi. Šta bi uradio? Pa ima knjiga anatomije. Ima knjiga, ne znam, pedijatrija, imam uho, grlo, nos, imaju učbenici. Zašto mi ne, ne idemo kod tih ljudi da nas liječi? Znači si stomatolog kaže, nisam ja, nemam diplomu stomatologije, ali liječim imam. Kupio sam stolicu za 15.000 i liječim. Ima neko da popravlja Allah vam dragog zube kod njih. Pa kome su zubi bitni od Uzmiješ od čovjeka koji zbrda s dola, niti on razumije prioritete, niti on učio, niti on na koljenima sjedio pred ulemom, niti on ima edeba u lemi, umišljen pun sebi. Kaže to Bejara, možda je ružno, kaže dok ne ode u toalet. A zaista tako. I onda nije čudo. Ljudi bježi. Kaže jedna sestra naša, muž, na prvi pogled musliman praktičan, istu ko ženu istjeruje s troj i kad razgovaraju sa njim, Allah kaže, poslanik kaže, pa bolan ukopaj se u zemlju Boži rob. Sve ćeš to uraditi. On je, on je sigurno na desetine i na stotine ljudi udalje od vjere. Sigurno. Tim jednim postupkom. I zbog toga ovo znanje je učenje. Nema znanja bez učenja jedan od ciljeva ovoga i vi vidite, alhamdulillah, ne stavljamo plakat, nemojte da dolazite ako nećemo učiti. I ako nećemo diskutovati. I ako neće biti sutra pitanja, pa nekoga pa na papiriću pošalje, pa diskutujem. Nema koristi od znanja koji se ne pretoči u život. To je bez veze. Nema ga. Sve ono što učimo mora ili postajati stvarnost ili smo samo uspostavili jedan novi argument protiv samih sebe. Danas slušali o vrijednosti znanja, a ne uzmemo knjigu neku da pročitamo. Nemamo svoj, jel, to svoje sjelo sa Kur'anom ili svoje jutro sa Kur'anom. Dalje kaže, ali međutim, znači treba učiti, odmah Imam Buharija zna kakva je to situacija. Ka, Ebu Zer, kaže Ebu Zer, al Gifari, jedan od ashaba Božeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, levodatumu samsamete ala hadihi. Kaže, kada biste stavili oštru sablju, koja kad se pricne na nešto odmah posjeći na ovo, na usta moje. Summe zanentu eni unfizu kelimeten semijetu minen nebi. A ja znam da mogu barem jednu rečenicu koju sam čuo od Resulullaha reći. Prije nego što me uvijete, ja bi to uradio. drugi uvjet. Možda je bolje kazati da je treći, jer je prvi uvjet iskrenost. Drugi je da želiš da učiš. Treći uvjet je da budeš odvažan. Da ne gledaš na ono što je prošlo, ili da razmišljaš o nekoj budućnosti, sljedeće hefte ja idem ako Bog na, predavanje, odu na des. Ne, ne, ne, ove hefte otići, pa sljedeće dvije nemoj. ali ćeš samog sebi varati, jel? Odvažnost, kaže Buzer, da stavite sablju. I to sam vam govorio. Kad je onaj Alim, Allaha vam i zapamtite taj primjer. Zarobili ga nemuslimanska vojska Mongoli. Kažu, sutra ćemo ti iznijeti da jedeš svinjetinu. Kaže, pred svim ljudima. Kaže on dobro. Kaže što? Da te ponizimo, da muslimani vide kako njihova ulema jede svinjetu. Prilazi mu kuhar. Kaže tako mi gospodara ja primio islam. Ja ću tebi sutra teletinu skuhati. Topi se kaže u ustima. Ti slobodno hališ. Još ako je gladan Subhanallah dolazi on sutradan izvali ga pred svijet. Par hiljada ljudi je tu muslimana oborenih glava gledaju kako će on postupiti. Kaže kad su mu donijeli onu hranu, ovaj s osmijehom u kuhar donosi, ono, namiguje, znači. Kaže, uzima onaj posudu sa hranom pred svim ljudima. Kaže, jel ovo svinjetina? Kaže im ovaj sa sabljom što stoji iza ja jeska svinjetina, jedi je. Kaže, svinjetina je haram i prolije. Onaj kuhar sa suzama u očima kaže, Allaha mi je teletina, Allaha mi je teletina. Kaže, znam ja, znaš ti, zna gospoda. Ali ko će reći ljudima? i na licu mjesta ga pogubi. To je ovo Ebu Zerov. Da ste stavili britku u na moj vrat, a ja znam da mogu barem rečenicu od Rasulullaha prenijeti. Ja bih rekao. Dobro. Vokal ibn Abbas kunu rebanijin. Ibn Abbas je rekao budite rebanijin. To je pojam jedan. Rebani od arapske riječi rab. Onaj koji je odan gospodaru u Kur'an se naziva rebanijun. Onaj koji je odan gospodaru. Ovdje pojašnjava što znači taj pojam, pa kaže hukema fukoha. Budite mudri. Ima li neko da se sjeća definicije mudrosti? Sjećate li se? U Crvoj džami dva, tri puta smo. Ima li neko? Nijem, da mu deset maraka, ja mislim da ima. Ima li neko da zna? Mudrost je, da požurim da mi niste izbili deset maraka. <laughs> ima li neko da zna? Dobro, mudrost je činiti ono što treba u vrijeme kada treba i na način kada treba. Se, Semir je znao, samo nije htio. Pa pa Zato se ne sjećaš pitost? Dobro. Znači, mudrost je činiti ono što treba. Na način na koji treba i u vrijeme kada treba. To je primjer studenata ispita. Potpisi se skupljaju prije. Prišlo. A ne poslije. Poslije je teško profesoru misli jesam li zulom učinio, nisam li zulom učinio. Na vrijeme učiniti ono što treba. Karakteristika onih naroda koji su daleko od gospodara je šta? Čet stvar. Rade od dobra samo ono što moraju. A i kada rade ono što moraju, rade samo koliko moraju. I ono što moraju i koliko moraju, nastoje da urade što traljavije. I sve ove tri, tri stvari kad spoje, kad urade samo ono što moraju, samo kad moraju, što traljavi nastoju da ti prikažu da, da ni to nisu radi. Danas pogledajte naše osobi. Dalje kaže ova riječ rebaniju jer je riječ rab, riječ gospodar, iz nje je izvedena riječ terbijet. Vi znate da terbijet znači odgoj. I sad kaže, imam Buharija završava ovaj uvod pa kaže ar rabbaniyu allazi yurabbi nase bi sigari al ilmi qabla kibarihi. Kaže stvarni učenjak, ali je onaj koji ljude odgaja malim stvarima prije velikih stvari. Znači mala stvar je da mi kažemo subhanallahi wa bihamdihi svako jutro i svako večer sto puta. Velika je stvar sutra možda da moramo dati i ono što nam je najdraže kako bi zaštitili svoju vjeru. Ako nismo u stanju malim stvarima graditi sebi, to je isto kada kaže sagradio sam kuću, ali ni jednu ciglu nisam upotrijebio. Niti jednu ploču nisam uzeo. Šta je kuća? Ako nema sastavnih dijelova. Hadis za danas koji sam pripremio jeste samo jedan. Kaže, to je 11. poglavlje u kojem kaže da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa vremena na vrijeme, a ne uvijek, govorio ashabima, držao im vaz, jel? i poučavao ih je kako im ne bi dosadilo. Prenio nam je Muhammed ibn Yusuf od Sufjana, od Ameša, od Ebu Vajla, od Ibn Masauda radijallahu anhu, da je rekao Kane nebiju sallallahu alaihi wasallam jetahavvaluna bil mev'idati fil ejami kerahete ameti alina. Kaže Ibn Mesud radijallahu anhu i to je princip Resulullah i princip poučavanja. Ako nekoga poučavaš, nemoj mu svaki dan trubiti. Zašto? I najljepša hrana zna dosaditi i najljepša. Jedi baklavu sedam dana, a osmi dan ćeš reći, pa ima kakva hurmažica? Jel? Najljepša hrana. Dobro, možda neko ne voli baklavu. Jediš hurmažicu sedam dana do sad Dobro. Ovdje, je jedan detalj vrlo bitan. Metode Resulullah sallallahu alaihi wasallam u poučavanju. Jedna od metoda je samo jedna metoda. Jeste ta da kažem pravljenje razlike. Pusti ljudima da razmisli. Ostavi im prostora da on kaže subhanallah vidi što je ovo, što je ovo, ovo je bitna stvar. Završit ću sa ovaj, jednim, jednim detaljem koji je za razmišljanje. Samo vas molim da razmišljate. Sljedeću heftu, pet minuta, pet minuta dnevno, samo razmišljajte. Sjedite, pobjegnite od sviju. Pobjegnite, ako imate bračnog druga, malo se i od njega udajte. Naravno, možete biti tu, ali da ste mislili na neki. Onaj, probajte razmisliti o jednom detalju. Bio sam van Bosne i Hercegovine u jednoj susjednoj zemlji. Prije nekih 150 godina. Nije to daleko tako. To su možda naše pradjede, otprilike. Možda čak i dede. Pojedini. Bilo je u tom gradu, u toj čarši, u susjednoj zemlji, bilo je preko 66 džamija. Sa munarama, sa medresama, sa, sa imamima, sa mujezinima. Sa plaćama. Sa svime. Kompletan sistem prije 150 godina. Danas u toj čarši nema niti jedna džamija. Nama vrlo blizu. Od naše granice ni, ni, ni 50 km. Ni 50 km. Sada tu ima samo jedan neščit u jednoj kući. Jedan ima koji pokušava da radi s ljudima kojih je tu vrlo, vrlo, vrlo malo. A e sada Šta hoću da razmišljate? Ovo je samo ovo. Hoću da razmišljate o jednom detalju. Bio sam pripremio jedan hadis, ali njega ćemo ostati za sljedeći. Samo razmišljajte o ovoj rečenci. Vrlo jaka rečenica. Allah mu rahmetile, veliki mu hadis šama. Ja nisam imao priliku da učim kod njega, samo sam par puta dolazio slušao ga, ali nije mi učite. Ima ljudi u Bosni koji su studirali u Siriji koji su kod njega učili. Ja nisam. Učio sam kod njegovog sina koji mi je bio profesor. Međutim, kod njega sam čuo jednu rečenicu, on je porijeklom Albanac. Možda neki znaju Šeha Abdul Kadir Adnaut. Veliki muhadis bio. Možete i na internetu, možete neka njegova predavanja na YouTube, ovi koji govore malo arapski jezik, poslušati kako govori tako. Jedan vrlo, vrlo mu barekinca. On je rekao jednu rečenicu koju bih zamolio da, da bude predmet vašeg razmišljanja, a u svjetlu ovoga što sam spomenuo. Kaže on, on je odrastao u Siriji, u Damasku. I kaže, albanska ulema na Kosovu i u Albaniji, u Makedoniji, u tim prostorima je govorila kada bi Allah dao da se poruši Istanbul, ulema Bosne i Sarajeva bi ga mogla izgraditi. To je govorila za vrijeme hilafeta Osmanlija. A kaže, znajte, isto govorila ulema, ako se poruši Sarajevo, Stambol ga ne može izgraditi. Samo to razmišljate. Ništa drugo. Ovo vaše dolaženje ovdje je samo mali, mali, mali doprinos, na zajednički. Da pokažemo da mi možemo graditi. Pogledaj, kaže, kad se Stambol srušio, Sarajevo ga može, ili Bosna, jel, to je simbol grada, simbol države. Može izgraditi. Dajte da pokušamo o tome razmišljati. Jer ove džamije koje sam spominjao ne može niko drugi vratiti nego vi. Mi moramo o tome razmišljati. I mi moramo razmišljati kako da jačamo svoj identitet ovdje. Ti i ja. Mi nemamo bolje vojske. To je, nisam vas valjda okahario, nadam se da nisam. pet minuta, 10 minuta, koliko nađete vremena, razmišljajte o ovom i razmišljajte o činjenici da smo mi dužni da uspostavimo takve relacije, da imamo kod nas u Lempu imamo ljude i trgovci, i zanatlije, i inženjere, i, i mi kao radni, svi da traže znanje. I da u njihovim kućama je uspostavljen stil življenja Muhameda sallallahu alaihi I zato dolazimo ovdje. Znači zadatak uz Božiju pomoć za sljedeću heftiju razmišljate o ovoj rečenici. Pogotovo u svjetlu ovih nekih globalnih dešavanja i kretanja. Svi nam mogu biti dobro namjer Ali mi moramo raditi uz Božju pomoć ono što je, što je naša obaveza. Jer niko drugi neće to uraditi onako kako bi mi. Niko ne može tvoje dijete voliti koliko ga voliš ti. Jedino dragi gospodar i njegov poslanik sallallahu alejhi Molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijem. Ako nema nikakvih pitanja da proučimo do Možeš ti proučiti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى hvala alihi wa sahbihi wa man wafa wa Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazati. Gospodaru naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazati. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš od džehennama i svakog djela koje približava džehennem. Gospodar naš podaj studentima uspjeha u njihovim ispitima. Gospodar naš podaj našim ljudima koji rade uspjeha u njihovim poslovima. Gospodaru naš oženi one koji su neoženjeni i udaj one koji su neudate. Gospodaru naš molimo te da jačaš naše porodice kroz pokornost tebi. Gospodaru naš molimo te da pokornost tebi nama bude draža od hladne vode kada smo žedni. Gospodaru naš očisti naša srca od licemjerstva očisti naša djela od pretvaranja i očisti naše društvo od svake vrste zla. Gospodar naš pomozi nas da ustrajemo u dobru makoliko ono malo bilo i počasti nas da zbog tog dobra budemo u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Oprosti nama, roditeljima našima i svima koji su nosili islam prije nas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin rabbil alamin al-fatih.